Kakšen je pomen uh, eh, za voda, kot je korenika, za širše lokalno okolje uh, v prekomorju? Uh, eh, mislim, da je. Zelo velik, predvsem pa na različnih nivojih. Prvo raven no, je pač ta, da ponuja neko delovno mesto za poslitve za ljudi tukaj iz lokalnega okolja, ki jih sicer ne bi bilo. Ne. Uh, Kaj ti moramo verjeti, da tukaj neka industrija ni, oziroma kar je bilo, je tako propadlo. Ne? Eh, znotraj kmetijstva se je vse centraliziralo v nekaj večjih kmetij ne? in ljudje enostavno tukaj nimajo neke velike možnosti za kvalitetno življenje oziroma za poslitev. To, to je prvo. Ne? Drugo pa z vsemi vsebinami eh, smo pač toliko aktivni, da postajamo eh, neko kulturno, eh, socialno, družabno središče v vasi, ne? ker se zmeraj nekaj dogaja, eh, tako z vidika rekel, izobraževanja, se pravi, da ljudje pridejo, se naučijo kaj novega, tudi prinesejo kakšno znanje, kakšno svojo stvar. Eh, po drugi strani pa tudi kulturni dogodki, prireditve in tako naprej. Eh, tako da več, eh, oziroma več pozitivnih učinkov se v okolje sproža, definitivno. Eh, prej ste sami omenili v svoji prezentaciji, da se v popolnosti se neke prakse ne da prenašati v druga lokalna okolja. Ne? Namen našega projekta recimo, je prav pokazati, da se določene elemente in načine delovanja pa da prenesti tudi druge po Sloveniji. Kje recimo vi vidite eh, iz vašega primera možnosti za prenos v druga okolja v Sloveniji? Katere elemente recimo, bi bilo možno prenašati? Ja, jaz mislim, da kar je najbolj pomembno, je to, da gre za neko povezovanje uh, ljudi, uh, da gre za neko skupno sodelovanje, delovanje, da neko skupno razmišljanje o tem, kateri so tisti viri, katere možnosti določeno lokalno okolje ponuja, s čimer razpolagamo. In ta način razmisleka uh, o tem, da ne čakamo, da bo razvoj prišel, padal na glavo med nas ne, in da bo neka sprememba, ampak da začnemo sami na tem delati, pri tem uh, se povezovati in neko graditi skupnost. Ne. To se mi zdi, da je to dovolj splošno, da se lahko prenese drugam. Zdaj pa kaj je to? Ne? Ali je to ta ona, druga kmetija, ali je to pridelovati to, ali ono, ali tretjo stvar, ali je to neka proizvodnja, ali to storitev, to pa je res zelo lokalno pogojeno in bi težko kar tako na suho prenašal. Ne. Je pa dejstvo, da je čisto možno, da nekje bodo ugotovili enako, ker Slovenija ni tako velika. Ne. Z tega vidika naravnih in okoljskih eh, virov je pač sorazmerno enakomerno porazdeljeno povsod, tako da kmetijstvo imamo povsod, ne. tudi ekološko kmetijstvo imamo povsod. Eh, in bi bilo to potrebno širiti, tako da najverjetneje v tej smeri bi se našlo tudi druge. Ampak kar se tiče vzdržnosti in dolgotrajnosti, pa se mi zdi, da je najbolj eh, pomembno to, da ljudje pač doživijo neko to spremembo, da začnejo na, na drug način delovati. Eh, da začnejo delovati kot skupnost, kot povezana ena skupina, ne pa kot en posameznik, ki prije službo, pa gre domov. Ne. In potem je pa seveda težava znotraj skupnosti uravnavati, ne, te, ker pač nismo vsi navadni, dosti je ljudi navadnih na neko trdno strukturo, tudi tega ni. Ne in delati na tem, da se to vzpostavi. Ne? Nekateri novi načini sodelovanja, sobivanja v teh socialnih podjetjih so. Ne? In to naprimer, bi lahko tudi druge, pa tudi v drugih dejavnostih. Hvala lepa. Prosim. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala.